Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ կողմից միակողմանի պատժամիջոցներից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն կարող են սկսել առանձին առանձին գործել։ Ադրբեջանական կորուստներն արտացոլվել են դիվանի գիտական բանակցային գործընթացում։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական ուսումնարանում այսօր նոր ուսումնական տարվա ընդունելություններ։ Արցախցի երկու շրջանավարտ ընդունվել են Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտ։ Երկու շաբաթ տևողությամբ Գիշի գյուղում կգործի գիտելիքը ուժը ամառային դպրոց ճամբարը։ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի Իրանի նորընտիր նախագահի երթման պաշտոնական արարողությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հուլիսի 30-ից օգոստոսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Նշված ժամանակահատվածում բացի հրաձգային տարբեր զինատեսակներից հակառակորդը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետներ, ընդհանուր առմամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտելով ավելի քան 110 անգամ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ վստահորեն կատարում իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ Ռուսաստանի, Իրանի ու Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ԱՄՆ կողմից սահմանված միակողմանի պատժամիջոցներից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն կարող են սկսել առանձին-առանձին գործել։ Այս մասին հայտնել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ ԱՄՆ-ն դեռևս նշանակել է Ուկրաինայի հարցով հատուկ հանձնարարությունների հարցերով դեսպան, այսինքն, եթե մինչ այդ Վաշինգտոնը ավելի շատ էր վստահում նորմանդական քարյակին, ասում էր՝ լավ է, գործընթացը շարունակվում է, ու եթե պետք լինի, ապա մենք կասենք մեր խոսքը, ապա հիմա նրանք ունեն իրենց հատուկ ներկայացուցիչը, նշել է Ստեփան Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի կողմից խոշոր ռազմական գործողությունների վերսկսումը միշտ էլ ռեալ է համարվում, որովհետև Ադրբեջանը պատճառներ ունի։ Նման տեսակ է հայտնել քաղաքագետ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը, նկատելով, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը կորուստներ է ունեցել։ Քաղաքագետի կարծիքով ադրբեջանական կորուստները հիմնականում արտացոլվել են դիվանագիտական բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանն այլևս չի կարողանում բանակցային գործընթացում շահարկել այն հարցերը, որոնք նախկինում բարձրացնում էր։ Բոլորը հասկանում են, որ Ադրբեջանի դիրքերը թուլացել են, հետևաբար դրամաբանականը, որ Ադրբեջանը պետք է վերականգնի իր կորուստները, ասել է Մելիք Շահնազարյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում գերիների եւ անհետ կորածների խնդիրներին միջամտելու փորձեր դատարկաբանների կողմից բարբերաբար ձեռնարկվում են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի գերիների պատանների եւ անհետ կորածների հարցերով հանձնաշողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը, մեկնաբանելով թուրք գործիչ Հեքսալ Գյուլբեհի գերիների եւ անհետ կորածների խնդրով հետաքրքրվելու մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակումները։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարն ընդգծել է, որ հիմնականում նման գործիչներն անհրաժեշտ պատկերացում չունեն առարկայի մասին, որի շուրջ բարձրագույն հայտարարություններ են անում, ինչպես երևում է ոչ անհայտ Հեքսել Գյուլբեի հայտարարությունից։ Նա Գյուլբեին եւ նրա նմաներին հիշեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի էությունը, որը ցակել է Ադրբեջանի ռազմական ուժ գործադրելու հետևանքով, մարդկանց ազատ կամքի արտահայտումը ճնշելու եւ Արցախի դեմ ագրեսիայի նպատակով, Ադրբեջանի ոչ մի բռնազավթված տարածքի մասին խոսք լինել չի կարող, ասել է Արմեն Գաբրիելյանը։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ հաստատվել է շրջանի 2017 թվականի առաջին կիսամյակի պետական եւ համայնքային բյուջեի կատարման արդյունքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Արցախի ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի հաջորդի տեղական գանձապետական բաժնի պետ Իրա Վարդանյանի կողմից ներկայացված տեղեկանքի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի ծախսերի մասը կատարվել 89.4%-ով կամ նախատեսված 1 միլիարդ 442 միլիոն դրամի դիմաց ծախսվել է 1 միլիարդ 289 միլիոն դրամ։ Ըստ ներկայացված տեղեկանքի համայնքային բյուջեի եկամուտների մասը կատարվել է 105.6%-ով, կամ նախատեսված 40 միլիոն 905 հազար դրամի դիմաց հավաքվել է 43 միլիոն 200 հազար դրամ։ Տեղեկանքում անհրաժեշտ ներկայացված է հողի հարկի, գույքահարկի, պետական турքի, տեղական турքի, գյուղական նշանակության հողերի վարձավճարների հավաքման արդյունքները։ Դոտացիայի համար նախատեսված 150 միլիոն 900 հազար դրամից ֆինանսավորել է 77 միլիոն դրամ։ Գերեզու գյուղի օտարումից մուտք է եղել մոտ 3 միլիոն դրամ։ Համայնքային բյուջեի ծախսերի մասը կատարվել է 75.4%-ով։ Վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ առաջարկվել է համայնքների ղեկավարին լուրջ ուշադրություն դարձնել համայնքային բյուջեի ծախսերի կատարողականի վրա եւ ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները տարվա կատարվածքով ծախսերը նորմալ տեսքի բերել։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական ուսումնարանում այսօր մարտաշատ էր։ Կրթօջախում նոր ուսումնական տարվա ընդունելություն էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այս տարի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական ուսումնարան ընդունվելու հայտ է ներկայացրել 53 դիմորդ, այդ թվում 7 աղջիկ։ Կրթօջախի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Հրայր Բաղդասարյանի խոսքով Այսօր իրականացում է մանդատային հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում 2017-18 ուսումնական տարվա դիմորդները ռազմամարզական վարժարանի անցնում են վերջնական քննություն, այսինքն որոշումը իրենք ընդունվել են թե չեն ընդունվել։ Քանի որ մինչև հիմա բուժժոնում են անցել եւ հանձնել են ֆիզպատրաստության քննությունները, դրա հիմա վրա մանդատային հանձնաժողովի կազմը որոշում է նրանց հետագա պիտանիությունը մեր մոտ ռազմամարզական վարժարանում ուսումը շարունակելու։ Ինչպես նշեց Հրայր Բաղդասարյանը, այս տարի նախորդ տարվա համեմատ դիմորդների թիվը նվազել է նախորդ տարվա համեմատ համարյա մի 15-ով քիչ է։ Հաճելի է գիտակցել, որ մեզանում ռազմական գործն այլևս չի ընկալվում որպես սոսկ տղամարդկանց ոլորտ։ Ռազմամարզական ուսումնարան ավարտած աղջիկների առաջին սերունդն արդեն ուսումը շարունակում է Հայաստանի ռազմական բուհերում։ Նախորդ տարի ուսումնարան էր ընդունվել 9 աղջիկ, այս տարի 2-ով պակաս։ Մեծ աղջիկը արդեն ցանկությունը հայտնի շարունակ ռազմամարզական վարժարանում հակնի համազգեստ, շտկակոչիկներ, իրեն զրկի որոշակի ազատություններից դա արդեն ողջունել է երբ իրենց ներկայությամբ իրենք ահագին դրական անդրադառնում ուսմավորակի եւ կարգապահության վրա դա միանշանակ Ինգա Եփրեմյանն ասում է որ մանկուց է երազել զինվորական դառնալ ցանկացել եմ միշտ ծառայի եմ այն տղերքի փոխարեն, ովքեր զրկվում են բանակից, ինչ-ինչ պատճառներով եւ այն տղերքի փոխարեն, ովքեր հիմնավոր պատճառներ են գտնում իբր հիվանդ են բան եւ չեն գալիս։ Որոշել եմ դառնամ զինվորական իրավաբան, պաշտպանեմ զինվորների իրավունքները Հետաքրքրական է, որ պատերազմող երկրի պատանիներն ու աղջիկները ընտրում են հենց զինվորականի ճանապարհը։ Այդպիսիները եզակի չեն։ Շատերն են ռազմավարժարան գալիս հետևելով իրենց երազանքին։ Ես Զախարյան Արեկն եմ։ Ընտրել եմ զինվորական մասնագիտությունը, որովհետև շատ եմ սիրում։ Հայրս էլ զինվորական է եղել ժամանակին, հիմա ճիշտ այլ չի շարունակում։ Եվ ես եմ որոշել հորս գործը շարունակել, որոշել եմ ռետանավոր դառնամ եւ հասնեմ ավելի շատ բարձունքների հայրենիքիս համար պիտանի լինեմ։ Որոշել եմ սովորել Ռուսաստանում Բարսագույն ակադեմիա։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ կրթօջախում ընդունելությունը կշարունակվի մինչև ընթացիկ ամսվա վերջը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Դեյվիդ Վալադոն կարևորում է Արցախում ականաձերծման աշխատանքների շարունակականությունը։ Կարևորում եմ ԱՄՆ-հայդատի հանձնախմբի հետ գործընկերությունն այս կարևորագույն նախաձեռնության շուրջ, որն ուղղված է կյանքեր փրկելուն ու խաղաղություն կառուցելուն։ Ականաձերծումը կյանքեր է փրկում, կանխարգելում է կյանքեր խեղող վիրավորումներից, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորություններ է ստեղծում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ընտանիքների համար, ովքեր այժմ կարող են ականների հետ կապված սպառնալիքներից վախեր չունենալ, ընդգծել է Կալիֆոռնիա ներկայացնող հանրապետական կոնգրեսականը։ Դեյվիդ Վալադոն շեշտել է նաև, որ այդ գործունեությունը երկարաժամկետ առումով պայմաններ է ստեղծում Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունների համար։ Այս տարի Արցախցի դիմորդների համար հայաստանյան բուհերում սովորելու համար Արցախի կառավարությունը նախատեսել էր 60 անվճար տեղ։ Սակայն հետո ավելացել է եւս 5-ը, քանի որ կային շրջանավարտներ, ովքեր ընդունելության քննությունների ընթացքում հավասար միավորներ էին ստացել։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության մասնագիտական կրթության եւ գիտության բաժնի պետ Լուսինե Ղարախանյանը եւ հավելել, որ տեղերի հատկացման հարցով մի շարք մասնագիտությունների համար դիմել էին նաեւ պետական գերատեսչություններ։ Նա նշել է նաև, որ այս տարի Արցախից երկու շրջանավարտ դիմել էին Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտ աերոֆիզիկա մասնագիտության համար, երկուսն էլ ընդունվել են անվճար։ Երկու շաբաթ տևողությամբ Արցախի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում կգործի գիտելիքը ուժը ամառային դպրոց ճամբարը, որը համանուն կրթական նախաձեռնության մի մասն է։ Ամառային դպրոցին մասնակցում են Մարտունի քաղաքի, Գիշիի եւ Հարակից գյուղերի 10-ից 15 տարեկան 125 աշակերտներ։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Հայաստանի ու Արցախի կրթության ոլորտի մի խումբ մասնագետների։ Ուրախ ենք, որ Մարտոնու շրջանի մի շարք համայնքների դպրոցականների համար ամռան ընթացքում ժամանցն ու կրթությունը համատեղելու նման հնարավորություն է ստեղծվում։ Ներգրավված են բարձրորակ մասնագետներ եւ վստահ ենք, որ այս ամառային դպրոցը լուրջ խթան կհանդիսանա կրթական մակարդակի բարձրացման ու մասնագիտական կողմնորոշման առումով, ասել է Մարտոնու շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Թովմասյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Իրան, մասնակցելու Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթման պաշտոնական արարողությանը։ 68-ամյա Հասան Ռոհանին երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում ընտրվել է մայիսի 19-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում։ Միջազգային բանակային խաղերի շրջանակներում անցկացվող տանկային բիատլոնի առաջին փուլում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի երկրորդ անձնակազմը զբաղեցրել է երրորդ հորիզոնականը, մրցատարածությունը հաղթահարելով 32 րոպե 12 վայրկյանում։ Հայ տանկիստներն իրենց ուժերը չափել են Հնդկաստանի, Վենեսուելայի եւ Նիկարագուայի հետ։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեմ ընդունված պատժամիջոցների նոր օրենքը որևէ կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի դեմ։ Այս մասին նշել է Ատլանտյան խորհրդի վերլուծաբան դեսպան Ջոն Հերբսը։ Ըստ նրա, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի տնտեսության անխուսափելի անկումը, որը կտևի նոր պատժամիջոցների կիրառման, կհետևի նոր պատժամիջոցների կիրառմանը կարող է անողակիորեն անդրադառնալ նաև Հայաստանի վրա։ Ավարտվել է Արիտուն ծրագրի 6-րդ փուլը, որին մասնակցել է շուրջ 90 պատանի եւ աղջիկ աշխարհի 10 երկրից՝ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Վրաստանից, Լիբանանից, Օրդանանից, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, Շվեդիայից։ Մարզասերների համար Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մղիթարյանը ՈՒԵՖԱ-ի վարկածով հավակնում է արժանանալ Եվրոպա լիգայի 2016-2017 խաղարկության լավագույն ֆուտբոլիստի կոչմանը։ Բացի Մխիթարյանից այս կոչմանը հավակնում են նաև Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Պոլ Պոգբան եւ անգլիական ակումբի նախկին հարձակվող Զլատան Իբրահիմովիչը։ ԱՄՆ-ի Սենթ Լուիս քաղաքում ընթացող շախմատի սուպերմրցաշարում ընթանում է երրորդ տուրը։ Լևոն Արոնյանը սևերով մրցել է ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի հետ։ 23-րդ քայլում գրոսմայստերները համաձայնեցին ոչ ոքի արդյունքի։ Երկուսն էլ վաստակել են 1.5-ական միավոր։ Եղանակի մասին Առաջիկա օրերին եվրոպական մի շարք երկրներում օդի ջերմաստիճանը կանցնի +40-ից Մասնավորապես Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Իտալիայում, Խորվաթիայում եւ Եվրոպայի մյուս հատվածներում օդի ջերմաստիճանը հասել է +47-ի։ Իտալացիները տաքոսանքի ալիքն արդեն լյուցիֆեր են կոչել։ Ուժեղ շոկը հասել է նաեւ Սերբիա, Հունգարիա, Ռումինիա եւ Լեհաստան։ Եվրոպական 26 քաղաքներում նախազգուշացում է արվել Աֆրիկայից եկող տաքոսանքի մասին։ Դժոխային շոկը կպահպանվի առնվազն մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբ։ Իսկ ինչ եղանակ է սպասվում Արցախում։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 20-ից 23 ցելսիուսը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։